Ir 9 un 2 eh, minūtes eh, piekdienā 11. Eh, februārī ar tevi ētrā priestaris Pēteris Skudra un laiks šīs dienas katehēzē. 11. februāris ir daudziem zināma diena kā slimnieku diena, jo pieminam Lurdes dievmātes svētkus un kaut kā tā ir iegājies, ka Lurdes dievmāte mums asociējās ar tādām fiziskām dziedināšanām, Un eh, daudzi cilvēki arī Lurdā ir saņēmuši eh, nu, tādu dziedināšanu no kādām slimībām, kādām kaitēm. Eh, daudzi tad arī īpaši šajā dienā lūdzās par slimniekiem un jau 30 gadus pāvesti raksta vēstījumus pasaules slimnieku dienai, kura ir uh, tieši šajā dienā, 11. februārī. Tāpēc arī esmu šodien aicinājis uz ēteru, uz katehēzi divas dāmas. Viena pie mums ir šeit uz vietas studijā, un tā ir kapelāne Inese Lūse. Labrīt! Labrīt! Un tad arī attālināti mums ir pieslēgusies māsa uh, Gunta Strode, jā, un uh, māsa Gunta arī ir kapelāne. Labrīt! Labrīt! Jā, varbūt jūs varat īsumā mums iepa... Mā... Inese Lūsa ir diezgan, vismaz tiem cilvēkiem, kas lasa mieram tuvu no vāka līdz vākam ir zināma, jo pagājušo mēnesi Inese bija mēneša liecinieks. Māsa Gunta varētu būt droši vien mazāk zināma mūsu klausītājiem, bet varbūt jūs varat īsumā pastāstīt, kas jūs esat un ko jūs darat. Mhm. Jā, e, tā tad es e, kā kapelāna strādāju divus gadus. Tieši februāra beigās arī paliks divi gadi, kopš strādāju e, Austrum slimnīcā. Un sākotnēji es strādāju tikai palietīvā nodaļā, bet kopš pagājušā decembra, kad bija šis covid jau skaits pieauga un tāda nepieciešamība radās, pateicoties arī mūsu brīnišķīgai kaplānai kolēģei Inesei, eh, tad tika arī eh, palielinātas slodzes caur viņas iniciatīvu, un eh, tagad es strādāju arī gaļasarā, trīs covid nu nodaļās. Un, jā, ikdienā tad es vēl arī paralēli studēju sociālo karitatīvo darbu, jo Jā, mana iepriekšējā izglītība ir pavisam ar to nesaistīta. Es pabeidzu kultūras koledžu un vairāk saistīts bija ar kultūru. Skaidrs, tam var jā. pacientiem uzdziedāt vai kādu izrādi parādīt. Jā. <laughs> tas var noderēt jā. droši vien. <laughs> tas no, kaut kādu talantu noteikti noder, jā. Jā, Ines, kā ir ar tevi? Ar mani ir tā, ka jau, nu jau varētu teikt, jau drīz tūliņ sāksies 18. gads, fantastiski, pat neticās saucot šo ciparu, jo tieši februārī <clears throat> Dievs man dāvāja tādu dāvanu eh, manā dzimšanas dienā, februāra beigās eh, tika noslēgts līgums ar Austrumu. Toreiz vēl bija tikai gaļa rezerves. Nebija apvienotas, eh, nebija apvienoti jā, stacionāri. Un, nu, jau 17 gadus strādāju kā kapelāne, un eh, kopš 10. gada, kad nāca ar šo iniciatīvu izveidot struktūru vienību, lūgt vadībai slimnīcas, iekļaut kapelānus kā līdzvērtīgus, būt līdzvērtīgiem komandas darbā. Slimnīcā tika izveidot arī kapelāna dienests, un uh, man lūdzu būt arī par vadītāju. Tā kā jā, pašlaik šajā laikā um, um, mums ir tā sadalīti darbi, ka es eju pārsvarā tikai uz covid nodeļām un uz reanimācijas, kur ir vissmagākie uh, E, smagākie gadījumi, jo tad es kaut kā sirdī jūtos mierīgāk, būt mm. tur, kur ir visgrūtāk, vissmagāk, lai uh, nestu šo gaismu, cerību, jēzu, palīdzību, atbalstu. Jā, klausītāji, aicinam arī tevi iesaistīties šajā sarunā kopā ar mūsu viešņām, tad tu vari padalīties ar savu pieredzi, ar ciešanām, ar slimību, varbūt arī to, kas tev ir palīdzējis atveseļoties. Mēs tad arī šodien runāsim par to, ka ne tikai šī nu, medicīniskā aprūpe ir nepieciešama cilvēkam, bet arī tad, kad mēs lasījām pāvesta eh, Franciska vēstījumu eh, šai um, slimnieku dienai, tad arī viņš uzsver to, ka ir eh, nu, jāņem vērā visas cilvēka vajadzības, ka mēs esam kā gars, dvēsele, miesa, emocijas, tas viss ir jāņem vērā, cik svarīgs arī ir tad komunikācija starp cilvēkiem, kas mums palīdz atvesaļoties, kas dod cerību, kas dod spēku. Te droši vari zvanīt uz numuru 67 969 131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Tu vari droši arī izmantot šo ēteru, jo ambas kapelānis tad eh, var pēc tam aiznest šo informāciju tālāk dakteriem, ja jums ir kāda pateicība, ja, piemēram, esat bijuši slimnīcā vai ir bijusi kāda kaite un jūsu ģimenes ārsts vai kāds ķirurgs vai kāds cits ārsts ir palīdzējis, tad droši varat eh, teikt savu paldies. Viņas zinās adresātus, kam tos eh, nonest tālāk. Tā kā droši izmantojiet šo ēteru eh, vispasaules slimnieku dienā arī, lai pateiktu paldies tiem, kas ir rūpējušies vai turpina rūpēties par mūsu veselību ikdienā. Tā kā numurs, uz kuru tu vari zvanīt, ir 67 969 131 Īziņas var rakstīt uz numuru 266 77 272. Es domāju, ka pateicība varētu būt ļoti laba dāvana tiem, kas par mums rūpēs, vai ne? Protams, noteikti. Jā. Tad pirms mēs ķeramies klāt te, nu, par ciešanām runāt un, un ko ar tām darīt, ko nē. Kāda vispār šobrīd ir situācija slimnīcās, jo nu, mums te joprojām pienāk tie skaitļi, tur 10 tūkstoši, 11 tūkstoši slimo katru dienu. Kādreiz mēs dzirdējām par to, ka nodaļas slēdz, lai vērtu vaļā Covid nodaļas, ārsti ir pārguruši. Kāda ir situācija šobrīd? Cik, cik eh, noslogota vai nenoslogota ir tā slimnīcas darbinieku ikdiena? Eh, situācija ļoti mainīga. Pats eh, būtiskākais, varbūt, ko var eh, tās sadzirdēt un sajust, ejot pa nodeļām, ka ir vieglāk tādā ziņā, ka nav tik ļoti izteikti smagu pacientu mhm. reanimācijā. Mm. Es runāju par reanimāciju, jo arī ejot uz eh, tām parastajām, kā mēs sakām, eh, ikdienā eh, Covid nodeļām, arī tur jūtās, ka nav vairs nu, tik ļoti smagi šie pacienti. Ja, protams, ir, kuri ir arī mirstoši no, no Covid, bet tik un tā lielais pārsvars, tagad varbūt tie kau, svaru kausi ir mainījušies, ir, ir daudz covid pacientu, bet nav vairs tik daudz šo mirstošo mm. smago gadījumu, kā, nu, kā tas bija novembris, decembris. Tas bija vienkārši šausmas. Mm -hmm. Tas ah. nozīmē, ka tas tā slimība ir kļuvusi vājāka, vai tās vakcīnas strādā un mēs tagad esam stiprāki, vai tas nav zināms, kā, kā, kas tur ietekmē to visu? Nu, es neesmu ārsts un uh, nevaru atbildēt tādu medicīnisku eh, dot uh, atbildi, bet es noteikti varu um, pateikt, dzirdot arī droši vien, ko mēs arī citi dzirdam, uh, plašsaziņas līdzekļos uh, mūsu profesori, kas ir uh, arī mūsu profesora Vīksna, infektuoloģija, kas runā par to, ka tiešām jā, šis, šis variants ir vieglāks, un kad ir tā cerība, ka, tās, ka tas ir tas pandēmijas beigas. Un, paldies Dievam, um, bet pastāv tā bažas, ka, ka šis vīrus tomēr paliks. Jā. Mhm. Skaidrs. Nu, tad raudzīsimies, kā tas viss attīstās tālāk. Uh, Jūs ikdienā saskaraties ar slimniekiem, ar cilvēkiem, kas cieš, mums nepatīk slimot, mēs to darām. Ir, nu, gadās jā, visādi vīrusi un iekaisumi un, un arī kādas nelaimes, avārijas un tā tālāk. Kāpēc vispār ir ciešanas? Es domāju, jūs noteikti sastopaties ar šo jautājumu. Kāpēc es, kāpēc man vai kāpēc manam draugam, manam radiniekam jūs arī saskaraties arī ar tuviniekiem, ne, kas uh, pārdzīvo par to, kurš cieš, kurš slimo. Jā, um, te ir tā, te varētu tā atbilde būt tā divās daļās - teorija un prakse. <laughs> jā, jo um, mēs kā kristieši, tā kā mēs, mums ir šīs gatavās atbildes, ko arī teoloģiski viņas ir uh, skaidrs, svētie raksti mums par to pasaka un Dieva vārds pirmgrēks un uh, ka šīs ciešanas viņas ir. Uh, viņas ir. Um, jautājums, kā, uh, kā uh, to pieņemt, nepieņemt, uh, ko teikt, ko neteikt, ko darīt, ko nedarīt. Un te jau nāk tās arī tās cilvēciskās atbildes reakcijas un meklējumi, meklējumi un um, arī, arī dievvvārds, arī šāsirdīgais samarietis mums arī māca tomēr ko darīt, ko teikt, ko neteikt. Un tā <clears throat> reāli, reāli uh, ja es vēlos piedzīvot, kā tas ir, kad ir ciešanas, nu, tad slimnīca tā tiešām ir tā vieta, uh, kur jebkurš ar to sastopas. Vai es esmu pacients, vai tuvinieks, vai mediķis, vai parasts darbinieks, uh, tā tiešām ir tā vieta, kur mēs kā jau saku, ir ļoti, ļoti liela ciešanas un ir ļoti, ļoti liela žēlastības un svētības. Mm. Māsa Gunta, nav tā, ka cilvēki uzzina, ka tu esi klostermās, viņi tev prasa, kāpēc Dievs to pieļauj? Tev noteikti ir atbildes uz šo jautājumu. Um. Nu, praksē ir tā, ka viņi reti kurš no maniem pacientiem uzzina, ka es esmu klostra māsa, jo es esmu diezgan slēpta, uh, mēs eh, īsti arī nesakām, nu, eh, ka mēs esam māsas, eh, ieturam to mūsu slēpto, apslē, apslēptībā izdzīvojam savu profesiju. Un ehm, šis jautājums tomēr, nu, protams, ka viņš ir, bet es nezinu, kā būtu, ja es teiktu, ka es esmu māsa Gunta. Nevis kapelāna gūta. Būs to varbūt kādreiz jāizmēģina. Pārsvarā es sevi šā, iepazīstinu šādā veidā. Jā, protams, jautājumi ir ārkārtīgi tādi. Nu, tas ir tāds arī izmisums. Un pēdējais tāds gadījums, kas man ir arī palietīvā nodaļā, kur ir salīdzinoši jauna sieviete, kur ir vēl mazi bērni, kur ir mirstoša un praktiski jau tuvojas savai pēdējām dzīves dienām, teikt, jau mūžībai. Un ir šis jautājums, Es, es savā, un savā dzīvē es taču neko sliktu neizdarīju. Kāpēc Dievs tieši mani paņēma? Kas notiek ar manu dzīvi? Un tad, eh, tad, tad mēs lasām lēnām garām, meklējam tās atbildes, lasām kopā, lasījām psalmus. Tas ir tāds ļoti, manuprāt, smalks process, tāds pakāpenisks, lēns, un es dažreiz jūtos tā kā eh, četrāpus ejot pa eh, ļoti plānu ledu. Mm. Vai kaut kur arī Eh, tam cilvēkam nepārkāptu viņa robežas, lai viņu izjustu, cik viņš ir gatavs sadzirdēt. Tad mēs eh, varam teikt, ka mums nav atbildes uz šo jautājumu, un katram ir sava atbilde uz šo jautājumu, kāpēc. Es domāju, ka jā, un uh, Dievs jau dos to atbildi. Un patiesībā uzdodot kādu jautājumu, pašam cilvēkam šī atbildība atnāk. Tikai ir jautājums, vai mēs gribam sadzirdēt, esam, cik esam atvērti eh, šai atbildēji. Mm -hmm. Es eh, te lasīju vakar, eh, Pāvests Francisks arī uzrunāja tādā video vēstījumā konferences dalībniekus, webināra dalībniekus, tad tur visi piedalās attālināti, tieši temats ir šī te pasaules slimnieku diena, un viņš arī sacīja to, ka šī nu, slimības pieredze mūs dara ļoti trauslus, liek sajust šo vajadzību pēc citiem cilvēkiem, ka mēs esam atkarīgi no citiem, un tā arī paceļ šos dzīves jēgas jautājumus, kas mūs nes tuvāk Dievam, meklējot varbūt tādā nu, dziļākā veidā un kaut kādā jaunā veidā to, kur tad uh, mūsu dzīves iet un ka mums nav šo tūlītējo atbilžu, bet vai tiešām cilvēki ciešanās iet tuvāk ciešanām, jo ja man liekas, ka ciešanās parasti cilvēkam ir tieši otrādi ir šī pretreakcija, tādas dusmas uz Dievu, kāpēc kaut ko tādu pieļauj manā dzīvē. Pāvis saka, ka tas ved tuvāk Dievam. Mm -hmm. um jā, var, nu, man nācies piedzīvot, ka ir, uh, ir arī tā, ka uh, cilvēks uh, ir dusmīgs, iet, šai, iet, iet šīm dusmām cauri, un nu, tad viņš ir uz, uz visu dusmīgs. Un, um, kā jau Gunteņa arī teica, kad jā, tas ir um, nu, būt, būt līdzās viņam, izturēt, uh, izturēt to. Um, kur cilvēks pats ir pašlaik atrodas savos meklējumos, savos jautājumos, atbildēs, un uh, būt līdzās un palīdzēt viņam iet, klausīties, nemukt prom. Ja, mm, ja viņš dusmojas, tad, uh, tad es nepiecējos un neju projām. Ja? Es saku, nu, tad dusmīgsies, nu, tad arī dusmojies. Ja? Un es domāju, ka Dievs tā nedara. Ja? Un uh, te ir Te ir, um, te arī ir tas, tas, manuprāt, ļoti tāds liels jūtīgums, jā, kad sajust otru cilvēku, uh, kāda ir tā viņa vajadzība, ko viņš meklē, uh, kādas atbildes, kas viņam sāp uh, iekšēji, dvēseliski. Un, um, jā, būt līdzās un iet kopā. Un pašlaik arī ir viens gadījums, kur eh, jau gados vīrietis eh, reanimācijā un eh, slimības iespējā viņam tagad ir. Um, viņam pašlaik kustās tikai galva, un uh, viņš arī meklē šīs atbildes. Un, um, viņš nav ticīgs, viņš nav kristīts, un um, meklē, viņš tā arī man prasa. Bet kāda jēga, kā lai es tagad dzīvoju tālāk? Ja? Mhm. Un, eh, es ļauju, eh, es nesaku viņam, tu tā nesaki, tu tā nedomā. <laughs> Ja? Mhm. Es eh, ļauju, es dodu to telpu ar savu klātbūtni. Mm. Ļauju viņam meklēt tās atbildes, Protams, kad uh, es arī mēģinu sajust uh, to mirkli, kad es varu viņam pajautāt, kā tad ir ar viņa Un tā arī bija, kad es jautāju, kā tad ir ar viņa mm, garīgo dzīvi, vai viņš ir to kopis, vai runājis ar Dievu, vai ir kristīts. Un eh, lēnām, pamazām, tad, eh, nu, tas tāds kopīgs ceļš uh, ejams, jā, ar pacientu. Un, nu, varētu teikt tā, ka būt līdzās tam milzīgajam noslēpumam, piedzīvot to, kā Dievs šo uh, dvēseli ved un pārveido, jo tas cilvēks tiešām ir tāds, kas ir palīdzējis, nu, es domāju, simtiem tūkstošiem citu cilvēku. Un viņš e, ļoti sāpīgi to izjūt, e, kāpēc ar mani tas ir noticis. Vēl nesen, piemēram, bija gadījums, kur arī tieši tāda sakritība arī uh, Mm, reanimācijā viena jaunieta, 19 gadi, un uh, viņa arī, uh, mēs kopīgi lasījām uh, psalmus, es viņai viņus lasīju, un tad vienā mirklī man zvana viņas mamīte un saka, man meita vēlas kristīties. Jā, mēs mm. tagad gatavojamies kristībām, šim skaistajam notikumam. Tā kā Dievam uh, varētu teikt, ka mēs kā kapelāni varbūt uh, ar, kl esot klāt, ļaujot cilvēkam būt tāds, kāds viņš ir, uh, savā sāpēs, visdziļākajās un meklējumos, ļaut dievam darīt savu darbu. Kaut kā tā. Paldies! Jā, es uh, <clears throat> arī iedomājos, parasti arī tāda, uh, nu, ko arī pāvests Francisks šeit atsaucās uz to, ka uh, cilvēki uh, teiksim, tā Kristus ciešanas ir tas, kas nu, ļauj varbūt arī mums tās savas ciešanas izdzīvot jēgpilni. Un arī pirms raidījuma es Inesē stāstīju, ka Pāvis Francisks savā grāmatā Sapņosim, kuru viņš izdeva kopā ar šo britu žurnālistu Ivory Austin, viņš dalās ar savu jaunības pieredzi, kad viņa nu, dzīvība bija uz tādas uh, robežas, būt vai nebūt, tad, kad viņš gulēja slimnīcā, tad viņš atcerās, ka viņam visvairāk palīdzēja klostermāsa, kas vai nu neteica neko, vai arī kura teica, ka tagad tu esi līdzīgs Jēzum. Kā, ko nozīmē tas, ka mēs ciešot varam piedalīties tajās Jēzus ciešanās? Ko tas, vai tas kaut kādu dod arī, nezinu, jēgu, cerību tiem, kas cieši? Es domāju, ka um, runājot par sevi, um, es uh, nu, pa laikam sevi um, es dzīvoju, ar, dzīvoju ar to, ka um, esot pie šiem pacientiem, un pat ne pie pacientiem, pie vispār slimnīcā, pat pie jebkura, nu, jebkura cilvēka, kad, ehm, ka šajā ir šis cilvēka dievišķais gars, Jēzus. Es pat citreiz esmu mēģinājusi iztēloties, kad es esmu pie pacientu gultas, īpaši tie, kas ir reanimācijā, kuri nav kontaktējami, kuri ir šajā šai bez, e, bezapziņas stāvoklī. Es vizuāli iedomājos, ka tas ir Jēzus. Mm. Un īpaši jau lieldienās, to, kad arī mums visapkārt mēs izdzīvojam šīs eh, lieldienu noslēpumu. Eh, es tāda, tā tiešām to arī eh, piedzīvoju. Un, um, lai es tagad pateiktu, ka es visu par to zinu, nē. Mm. Priekš manis tas vēl joprojām tāpatās paliek milzīgs noslēpums. Uh, Dieva priekšā. Un, un īstenībā paldies Dievam, jo e, es domāju, ka mana attieksme mainītos, ja es tagad būtu tāda, varbūt pazustu tāds iekšējais jūtīgums pret cilvēkiem. Ciešanām, viņa vajadzībām, ja es tagad nu, visu zinātu, visas atbildes. Mm. <laughs> nu, nē, Dievs pasarg man no tā. <laughs> Ja? Nē, e, kad um, Un tad tas ir ceļš. Es domāju, ka tas ir nu, ceļš, ceļš. Ja Dievs tā vēlēsies, tad Viņš arī dos kaut kādas vēl šīs dāvanas. Bet, uh, nu, jā. Tad mēs varam teikt, ka ciešanas paliek noslēpums, kur mēs nevarēsim gūt visas atbildes, bet mēs varam būt droši, ka tās nav bezjēdzīgas. Noteikti nav bezjēdzīgs, bet īstenībā par to jēgu, ciešanu jēgas ir es eh, ik pa laikam man ir tādi gadījumi, kad es iekšēji izjūtu, ka šis ir tas mirklis, kad es saku par Jēzus ciešanām, runāju ļoti konkrēti pacientiem. Viņi ieklausās, jā, tiešām. Mm. Viņš tā kā nu paliek domīgs, kad, eh, nav, kad nav viņas bezjēdzīgas. Tas ir tas, ko Jānis Pāvils II mums arī ir atstājis šo vēstu, kad, eh, kad runājis par, eh, par šo upurēšanu, ciešanu, kas varbūt citām konfesijām nav saprotams, un vēl projām par to jautā, ka neizprot, kā tas ir. Ehm, es pacientiem dalos, kad es dalos ar to, kad es eh, pirmkārt pastāstu par Jēzu, par viņa ciešanām, un ka viņš ar savām ciešanām ir uzvarējis nāvi. Un līdz ar to tas piedod arī mūsu ciešanām jēgu. Uh, un ka manas ciešanas tagad nav bezjēdzīgas, un ka jūs varat mm, mm, tās dievam atdot, turēt par kaut kādām savas, savas ģimenes eh, vai visas pasaules vajadzībām, ka tām ir ļoti liela vērtība. Un es arī mm, nu, piebilstu, ka tā ir tāda nu, garīga lieta, ko nu, tā praktiski to nevar tā paņemt. Te, uh, krūzīti nolikt šeit. Ja? Mm. Kad to var tikai apzināt, apzināties. Tā, ja tas ir tāds gribas lēmums, es upurēju šo dievam, es teiksim, pārstāju par to sūdzēties vai kā, un tad es saku, tā ir tā mana dāvana, ko es varu pienest. Jā, jā, garīgi. Līdzīgi kā apustulis Pāvils, kurš saka, es savās ciešanās papildinu to, kas ir nepilnīgs Jēzus ciešanās, tad tā mēs arī varam, varam piedalīties šajā upurī, kas nes pestīšanu. Atgādinu <clears throat> klausītāji, ka kopā ar mums šodien ēterā ir divas kapelānes, šodien ir pasaules slimnieku diena 11. februāris, un ir divas slimnīcu kapelānes, Inese Lūse un māsa Gunta Strode. Droši arī tu vari iesaistīties šajā sarunā, zvanot uz numuru 67 969 131, vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, vai arī padalīties vai no nu ar to, kā tu esi piedzīvojis <clears throat> ciešanas savā dzīvē, kas varbūt ir palīdzējis tās panest, pārvarēt, un eh, tāpat arī tad vari droši padalīties ar kādu pateicību, eh, vai no ārstiem, vai eh, <clears throat> cilvēkiem, kas tev ir bijuši līdzās, kuri uh, ir palīdzējuši tev pārvarēt uh, grūtības, ciešanas, slimību, tad eh, arī abas kapelānas būs īstais adresāts, kas uh, šo tavu pateicību varēs nodot tālāk. Bet uh, tagad uh, neliela muzikāla pauze. Tiem, kas grib paspēt uzrakstīt kādu īziņu vai piezvanīt šeit mums uz ēteru un noklausīsimies, tad Ineses izvēlēto dziesmu prāta vētra un mūzīka debesis iekrita teviņu. Tavu sapņu lietus nolījis, tavas visas zvaigznes debesīs tavas lūpas vārdus sasildīs. Tavās rokās saule uzausīs. Un tu jau zini, tu jau zini, kādēļ. Un tu jau zini, tu jau zini, kādēļ. Debesis iekrita, debesis iekrita tev debesis iekrita, debesis iekrita tevī. tavu sapņu lietus nolijai. Tavas visas zvaigznes debesīs, Tavas pupas pārdus sasildīs, Tavas rokas saule uzausīs. Un tu jau zini, tu jau zini, kādēļ, un tu jau zini, tu jau zini, kādēļ. Debes y sí a gritar, debes y sí grita, baby. Debes y sí a gritar. dziļi, dziļi. Dziļi, dziļi debesīs, draudīgs mākons grasās, plīs. Tūlīt, tūlīt, tūlīt, tev sapņu lietu slīs. Ceļā uz paradīs, tev spārni man lidot iemācīs. Tūlīt, tūlīt, tūlīt, tūlīt, tie sapņu sasildīs. Dziļi, dziļi tavās acīs, tajās veiksme pasmaidīs. Neko, neko, neko, neko tie pretī debesis. Cīņķi galā sirdī tumsa gaismu atradīs. Tūlīt tā saule sasildīs. Debesis iekrita, debesis iekrita tevī krita ar sauli tās, sauli ko citiem reiz tevi. Debesis iekrita, debesis iekrita tevi. ζήσει εγκριτά Δεν με ζήσει εγκριτά Δεν ζήσει Δεν ζήσει εγκριτά Tā bija dziesma Debesis iekrita tevī, ko ir izvēlējušās mūsu eh, viešņas eh, šīs dienas katehēzē Ar mums ir kapelānis, slimnīcu kapelānis Inese Lūsa un māsa Gunta Strode. Kāpēc šāda izvēle dziesmai? Mēs tēs, kad arī mazliet pasmējāmies, ka Inesei meita jau ir nobloķējusi visus iespējamos veidus šo dziesmu klausīties. Kāpēc tev tik ļoti tā dziesma uzrunā? Nu, viņa kaut kur sasaistās. Es, kad viņu izdzirdēju, patiesībā melodija arī man ļoti tā sirdī ir iekritusi un tie vārdi – viņi kaut kur sasaistās ar to slimnīcas darbu, un debesis arī iekrita tevī. Un, um, nu, jā, un, nu, ļoti man sākumā es viņu ļoti bieži klausījos un skaļi griezu, un tad, tad meita nu, taisīja ausis iet, nu, atkal, atkal. <laughs> nu, tā, jā. jā. Bet tagad jau viņi zina, viņi, kad arī citreiz, kas skan uh, parādījot, viņu pieskrien, ko tā vadzies, nu, var paklausīties. Mm. ko nozīmē tad uh, sastapt debesis? debesis slimnīcā. Jo nu, slimnīca liekas pēdējā vieta, kur mēs debesis iedomājamies. Nu, tur ir eņģelīši un Marija zilā apmetnī, un, nu, kur ciešanās un, un slimībās un covidā var būt debesis. Zini, tā, kad, kad piedzīvo lielu tumsu, Mēs tagad arī gaidām pavasari, un kad atspīd mazākais saules stariņš, tad uzreiz mums arī slimnīcā mediķi oh, - saulīte! Mm. Saulīte! Um, līdzīgi ir uh, tāpat slimnīcā, kad uh, jebkura pacienta atvesļošanās, jebkura uzlabošanās, īpaši no tādiem bezcerīgiem stāvokļiem, kad man, piemēram, pasaka ārsts, ziniet, es no nu, medicīniski parasti nu, tur neizdzīvo šajā gadījumā. Mm. Viņš izdzīvo. Jā, tu, mm. Un tas ir tas, kad piedzīvo debesis. Mm. Ja? Un tas ir uh, liels prieks, un slimnīcā ir vajadzīgs, uh, vajadzīgas arī debesis, jo es varu no pieredzes pateikt, nav iespējams dzīvot tikai tumsā. Mm. Tas ir uz īsu laiku. Skaidrs. Tas ir uz īsu laiku. Jā, mums uh, ir arī klausītāji tādi citīgi bijuši gan tad, kad jūs runājāt, gan arī dziesmas laikā atsūtīt dažas īziņas. Viena no šādām īziņām anonīma saka paldies abām kapelānēm par to, ko jūs darāt. Jūs esat kā Dieva eņģeļi virs zemes. Tad Dieva svētība jums novēl šis anonīmais klausītājs. Paldies! Jā, tad um, vēl, uh, jā, arī šis mums ir tāds vispopulārākais klausītājs anonīms. Viņš raksta, vai viņa pateicība kapelāniem par šo misiju, ko viņas veic, tik bieži ir vajadzīgs īpaši slimnīcā, lai kāds patur savu roku vai vienkārši ir līdzās. Un tad, jā, lūk arī pateicība Paldies. par šo sarunu, par kalpojumu, par pašaizliedzību un sirds dāsnumu visiem mediķiem, sanitāriem, kapelāniem, uh, Viņa vistiešāk cilvēkiem bailēs un ciešanās var nodot Dieva atbalstu un pieņemošo uh, mīlestību. Un tad mums ir arī pieredzes stāsts. Uh, mums ir, uh, jā, tad mūsu klausītāji raksta sekojuši pieļauju, ka viņi varētu būt kāds no jūsu šī brīža pacientiem. Es negaidīti nonācu Jā, mums ir kur arī pienāk bildes no uh, Stradiņas slimnīcas, kur pa logu ir redzams uh, redzama Alberta baznīca, un tad pieredze ir sekojuši. Es negaidīti nonācu neprognozētā situācijā, jo pazaudēju mazuli. Pēc smagas operācijas esmu slimnīcā viena un priecājos, ka varu klausīties rādījumu arī Latvijas, saņemt kādu garīgu stiprinājumu. Paldies kapelānai, kas mani apciemoja, tas man palīdzēja, bet ļoti ilgojos, lai man nepārtraukti būtu pieejams rādījumu arī. Marija jo vakar izdzīvoju sevis vainošanas un šaustīšanas krusta ceļu un sajutos viena, kad sapratu, ka telefons vairs nelādējas un rādījumu arī vairs nedzirdēšu. Bet vēl man ir iespēja pateikties Dievam, ka vēl dzirdu. Pēc klusuma ar Dievu nāca daudz pateicības par to, ka vispār esmu dzīva, pēc tik daudz asiņu zaudēšanas, ka varu liecināt, ka mazulis ir bijis varonis, izvēloties paklausīt Dievam un aiziet un ļauj, ļaut man izdzīvot dzīvība ir tikai Dieva rokās, mēs ne minūti nevaram pielikt klāt savai dzīvei. Esmu pateicīga donoriem, kuri man deva 4 litrus asiņu un ātrās palīdzības komandai, kas pieņēma pareizo lēmumu vest mani uzreiz uz Rīgas eh, stradiņu slimnīcu un arī slimnīcas komandai, kas ātri konstatēja problēmu un veikli veica operāciju un izveda mani pēc tam palātā, pa kuras logu redzu baznīcu kā glābšanas salmiņu. Tāda lūk pieredzi, varbūt, ka jūs varat komentēt eh, kaut ko no tā. Skaisti. Paldies, paldies, lai Dievs tiešām stiprina un redz, kā veteri. Radio Marijai pateicību. Jā, Jā no te ir eh, Stradiņu slimnīca, tur droši vien kolēģi no Stradiņu slimnīca ir eh, apmeklējuši. Jā, um, skaisti, protams, paldies, katra tāda, katrs tāds... Um, nu, pacientu, tuvinieku, no malas cilvēku e, pateicība, sirsnība, labvēlība ir, ir tie tādi impulsi, kas dod tādus iekšējus impulsus un apziņu, jā, Dievs to vēlas, ka mēs te esam, ka mēs turpinam un dod to spēku arī iekšēji, nu, turpināt iet tālāk, jā. Kādreiz mēs ar uh, kolēģiem nesen bijām nodot asins, tā kā uh. <laughs> iespējams, ka varbūt tagad kāda Super, lāsīt jau tur tagad <laughs> arī, arī plūst. Uh, paldies Jā, par šo liecību, manuprāt, arī ļoti, ļoti drosmīga liecība par kaut ko tādu dalīties, bet es domāju, ka tas noteikti arī iedvesmo uh, mhm. pārējos klausītājus. Tā kā liels, liels paldies mūsu klausītājai par šo par drosmi. Un aicinu arī, arī tevi, klausītāji, nebaidies. Pat ja varbūt tev nav tik dramatisks stāsts un liecība, tomēr tu vari padalīties ar savu pieredzi, saskaroties ar ciešanām, pieredzot ciešanas vai no nu savas sādas vai uh, tuvinieku lokā, draugu lokā un tad arī padalies ar to, kas ir palīdzējis šīs ciešanas pārvarēt. Lilija mums raksta, būt klātesošam reizēm ir tik grūti, jo gribas palīdzēt, un es nevienmēr ļauju būt, bet ar savu saturu nāku, dzirdu un klausos, lai es mainītos un spētu būt klātesošam. Tas arī ir tas, ko jūs runājāt. Jā, vispār, kas ir tas, ko jūs darat tiem slimniekiem? Jo, nu kā Lilija raksta, bieži vien, ko lai dara? <laughs> ir tāda mhm. bezpalīdzības sajūta, nezinu, ko, Gunta, ko tu dari? Uh, Nu, pirmkārt, jau klausos. Tas, manuprāt, ir svarīgākais. Un, uh, mani kaut kā ļoti spilgti šogad arī uzrunāja uh, priesteri jūsu katehēzē, kad jūs runājāt par uh, pāvesta vēstījumu pasaules uh, sociālo komunikāciju dienā. Tad viņš arī ļoti uzsvēra šo klausīties, ieklausīties patiesi, jo patiesībā tiešām sirds ir tā uh, mana lielā auss, ja, kas ir uh, stipri atvērta uz to cilvēku, lai viņu sadzirdētu, viņu ieraudzītu. Uh, un, un ļoti normālā veidā uz to reaģētu. Ja cilvēks raud, tad attiecīgi es viņam arī pajautāju, kas jūs šodien nomāca, un, un par, par to parunāsim, vai viņš nu, aicināšu parunāties, parunāt varbūt par šīm bēdām, bet pirmkārt klausīties, un tad aktīvi līdzdarboties un būt. Nu, ļoti, manuprāt, tas tāds dabisks process. Nu, ja cilvēkam sāp zobs, tad mēs nestāstam, ka uh, Zobārs tevi ļoti mīl, bet viņu <laughs> aicināsim aizvest līdz tam zobārstam, lai mm. atvieglinātu šīs sāpes. Ines, ko un, tu... Eh, jā, jā Guns. Tātad, nu, vienīgi vēl to piebildīšu, jā, ka tas eh, nedaudz vēl par tām debesīm, eh, kā cilvēki, kā es esmu pati piedzīvojusi, kā varbūt viņi piedzīvo debesis savā palātā, tad nedaudz tāda varbūt tāds smieklīgs gadījums, kad eh, es gāju uz eh, Covid nodaļu. Un eh, pirmajā reizē es iepazīstinu, ka esmu kapelāne, un šis cilvēks laikam ir tāds, nu, nu iespējams, ticīgs, jā, tā, bet ne ļoti. Un mm. tad es telefonu sarunā viņam pie tā sievietē piezvana dēls, un viņa saka, nu, pie manis atnāca tas tā dieva meitene. <laughs> <laughs> Man liekas, ka viņa pieredze debesis ap sevi nedaudz. tā. Nekur mums arī ļoti, ļoti līdzīgs jautājums tam iepriekšējiem. Tam mums klausītāji uzdod divus jautājumus. Vai pareizi saprotat, ka jūs neko nesakat cilvēkam, kad viņš jums vaicā, kāpēc es par ko man un tā tālāk? Jūs vienkārši klusējat un neatbildat? <laughs> Fantastisks jautājums. Ļoti labs. Paldies. Te varbūt jāatšķir tādas divas lietas, kad <clears throat> ja cilvēks, tā ir saskarsmes jau tās saskarsmes, tās zinātnes jomas. Ja cilvēks uzdod konkrētu jautājumu, tad, protams, es neesmu partizāns. Es viņam um, mēģinu arī atbildēt uz konkrēto jautājumu. Bet, ja es uh, sadzirdu, ka tas jautājums nav patiesībā jautājums man, bet tas jautājums ir, uh, ja, uh, bet viņš domā Uh, viņa domas, viņa pārdomas, kuras izskan šajā jautājuma formā, bet viņš meklē sevī šīs atbildes. Um, citreiz pat ir tā, ka varbūt pat vēršās ar to acu skatu uz mani un, uh, un gaida uh, to atbildi. Un eh, tad es eh, vēršu atpakaļ to domu pie viņa, kā jūs pats domājat. Mm. Ja? Nu, turpināt viņu pašu, pašam iet, meklēt, kad es jau sajūtu, sadzirdu, kad viņš varbūt būtu gatavs dzirdēt arī to kerikmu un vēsti par, par Jēzu Kristu, mm. vai arī citreiz es ehm, citreiz pat pieķeros, meklēju izdevību, ja? pie kaut kādas nopūtas. Ak, Dievs, jūs pieminējāt Dievu. Ja? Mm. <laughs> Mēs varam mm. par šo tēmu parunāt. Ja? Um, jā, nu, ir tā, ka man pašai no pieredzes arī, kad es sāku strādāt un kalpot slimnīcā, tad arī bija tā, ka tie klusuma mirkļi iekšēji bija grūti izturami. Tad ir tā iekšējā trauksme, oh, viņš klusē, Viņš mm. man kaut kas droši vien jāsaka, man tagad kaut kas ir jādara. Un lēnām, pamazām es nonācu pie tās atziņas, ka eh, klusums pats par sevi jau arī runā. Un es esmu sākusi e, ļaut būt sev klāt tajā klusumā pie pacienta, mm, e, būt pat mazliet atpūsties tajā mirklī, uh, iekšēji un lūgties par viņu. Uh, un, uh, un tad pēc kāda mirkļa viņš pats sāk atkal runāt. Mm. Jo tajā mirklī, kad ir klusums, tas jau nenozīmē, ka smadzenes ir atslēgušās no pasaules. Viņš domā. Mm. Es citreiz pajautāju, ko jūs domājat? Mm. Jā, un kad. Um, nu, Tas nozīmē, tad, tad dot laiku, un, un, ja cilvēks uzdod konkrēti jautājumu, es cenšos atbildēt. Es varu arī teikt, ka es nezinu, vai ne? Protams, Tā būs konkrēta atbilde. Es eh, nezinu, Jā. bet eh, ir kāds, kas var pa eh, mm. palīdzēt atbildēt. Un, un, es... un tad nebaidīties no tiem augstajiem, skaļajiem klusuma brīžiem, kur liekas, ka tas klusums skaļāks nekā, nekā troksnis, tad vienkārši mm. izturēt to un, un, un tajā brīdī varbūt iekšēji pie sevis piesaukt svēto garu vai lūgties. Un, un, uh mhm. -huh un ļautu tam cilvēkam vadīt to sarunu. Mhm. Jo te arī eh, ir otrā daļa šim jautājumam, ko mūsu klausītāji uzdod. Eh, Tā atsauce uz, uz māsas Guntos, Guntas sacīto, ka katram pašam ir atbild uz savu jautājumu, kādas, piemēram, tad atbildes ir saņēmuši cilvēki, kuri ir uzdevuši šo jautājumu, par ko man varbūt, ka jūs varat padalīties ar kādu. Mans varbūt tas pirmais arī minētais gadījums, tāds, ar ko es tur sāku padalīju, padalījos, jā, šī persona uzdeva mm, jautājumu, jā, kāpēc es, bet eh, tas bija tās tālumā skatoties viņa domā. Un eh, mm. var redzēt, ka cilvēka notiek liela procesa eh, pašā, un es arī līdzīgi izdzirdot šos jautājumus, es vienmēr pie sevis lūdzos nā, tiešām svētajam garam gaismu, lai palīdz man sadzirdēt un atbildēt, jo, nu, tiešām arī man šie jautājumi, nu, arī. Mm, priekš manis ir grūti saprast, kā man tagad pareizi rēģēt uz to. Mm -hmm. un, eh, un, ko es gribēju padalīties ar to, ka, jā, eh, runājot, ja mm, pacienti arī sadzird sevi, un tā atbilde nāca, un eh, tā atbilde bija, es domāju, kas var padalīties, jo zināms, ka, kas ir šī persona, eh, ka atrod mm, sev tādu, atrada šī persona, atrada sev tādu mierinājumu, ka Dievs mani gaida, es viņam esmu vajadzīga, man ir jābūt ir Dieva, viņa mm. mā, mhm. nu, mājās. Mm -hmm. Man, un, eh, man nāk prātā arī jau svētais kardināls Džons Henrijs Ņūmens, kurš eh, arī atradās uz nu, tādas tuvu nāvei tādas pieredzes, un viņš kaut kur dziļi iekšā sajūta eh, nu, to, ka tas uh, nav viss, ka viņam vēl būs jādzīvo, bet viņš ir absolūtā tādā neziņā un tumsā. Un viņš uzrakstīja ļoti slavenu tādu poēmu, kas ir daudz kārt arī tulkot, man liekas arī mieram tuvi ir latviski tulkojuši, ka Dievs, viņš uzrunā Dievu kā gaisu, viņš saka, izmai, iz, es nezinu, kuru tu mani vedi, bet izgaismo man tikai nākamo soli, uh, lai es redzu, nu, kur to nākamo mm, soli mm, spērt, un ka viņš tajās ciešanās saprata, ka es varu nezināt to mērķi, bet man galvenais ir zināt, kur to nākamo soli spērt. Nu, tā ir tāda viena atbilde, ko, Skaisti. ko cilvēks ir guvis. Tas mhm. ir uh, līdzīgi, ka uh, man ir izveidojusies tāda pieredze ar ilgstoši kuļošiem pacientiem, kad es nāku uh, un mēs lūdzamies kaut kādu žēlastību no Dieva, ka viņš, piemēram, varētu varētu pieca, apsēsties. Ja? Mhm. Un tad nākošais, ka es tad nevis nāku, izveseļoties, bet es varu jā, apsēsties. Un es tā arī mudinu, mhm. mm. kas ir ko šodien. Mm. Mēs lūksim, ja? kaut es varētu apsēsties. Nākošais, kad es nāku, viņam jau ir izdevies kaut, kā, kaut ko no tā izdarīt. Mēs tagad mm. pateicamies par to mhm. Dievam mm. lūkšanā, ko mēs, ko vēl kādu žēlstību jūs vēlties lūgt. Un tad ir nākošā lieta. Pakustināt labās kājas pirkstu, piemēram, ja? Jā. tā pa solītim. Jā. Mm. Jā, un par tiem uh, meklējumiem man pieredze rāda, ka cilvēks uh, var arī vainot sevi. Jā, un te ir jāatšķir, vai tas ir grēks, vai tā ir tāda sevis nu, meklējumi eh, vai nē. Jo es esmu dzirdējis, ka cilvēks tiešām, jā, man ir tagad, tagad Dievs mani par to soda, jo es izdarīju to un to tādu mm. ļoti smagu lietu. Man ir atklājuši tāds viens covid pacients, atklāja vienu ļoti smagu grēku savas dzīves, kur uh, viņš visu sasaistīja tikai uz to. Tāpēc mm. ar mhm. mani tagad notiek tas, jo mm. es izdarīju, un tas, ko es mhm. izdarīju, tas bija slikti. Un, uh, jā, tad es arī vedu viņu uz tādu grēku nožēlas jautājumu, nu vai Jūs to nožēlojat. Jā, protams, ka es to nožēloju. Tur nebija iespējams sakramentāla grēka sūds, mm. jo cilvēks arī nebija baznīcā. Uh, un vismaz tādā veidā no, nu, tā kā, a, viņam tā kā aprādīt šos garīgās lietas apstāstīju, ja, mm. kad um, Dievs redz to, ja, kad dzird arī to nožēlu. Bet ir arī, kad eh, tie, no, nu, vai, nu, tie meklējumi, kad kā arī kuntiņa minēja kolēģi, ja tie meklējumi, kad meklē tos tās atbildes, tas, tas mm. process, kam iet cauri, tas eh, meklējumi, jā, tie vainas. Ja mums arī kāds eh, vēl klausītājs vai klausītāja raksta paldies, gribu teikt Stradiņu slimnīcas onkoloģijas nodaļas darbiniekiem visiem, uh, Spēka pilni vārdi no menmāsām ārstiem dod spēku celties un iet. Bailes nevar atnākt šajā nodaļā, jo pa logu var saskatīt katoļu baznīcu. Tad iespējams mūsu pacientis, eh, mūsu klausītājs abas kaut kur <laughs> eh, kādās eh, blakus istabās. Valentīna raksta, gribu izteikt vissirsnīgāko paldies visiem ārstiem, medicīnas darbiniekiem, visiem, kas aprūpē slimniekus un ir klāt ciešanu piemeklētiem cilvēkiem. Paldies Inesēm Guntai par viņu kalpojumu, par sirds siltumu un Dievu klātbūtni, Dievu svētību visiem, lai tie māte vada un palīdz. Paldies Radio Marija, ka varam Paldies. dzīvot visam līdzi. Tā mums raksta Valentīna un tad arī mūsu klausītāja tepat no stradiņiem raksta, ka es apzinos, ka katras mūsu ciešanas nes kādam atgriešanos. Vecākie dēli saka, ka puisēna savu Sept, e, puiši ir savu septiņu mēnešu dzīves laikā izdarījuši vairāk nekā citi 50 gadu laikā. Pēc šī notikuma visi viņa kursa biedri pārskata savas attiecības ar tuvākiem, vispār pārdomā dzīves jēgu. Mēs nekad nezinām, kāpēc kaut kas mūsu dzīvē notiek. Ir svarīgi ieklausīties, ko Dievs caur to mums grib pateikt un iemācīt, un nevienmēr mēs saņemam atbildes uz visiem, kāpēc man, kāpēc es, es tajā saskatu izredzētību būt šeit un tagad, un tagad, liecināt par viņa apredzību. Nu, man liekas, šī, šī, šis, šī atbildes skan tik ļoti autentiski, zinot, ka tas cilvēks šobrīd atrodas uh, slimnīcā. Skaisti, Tā kā liels, liels jā, paldies, jā, par, šo, paldies. Uh, par šo liecību, bet tad vēl uh, dažas īziņas. Tā. Īveta mums raksta sirsnīgs sveiciens šī rīta viešņām pateicība par jūsu darbu. Šonadēļ pavisam negaidīti nāca ziņa, ka esmu Covid pozitīva guļu gultā un klausos radio Marija. Nu, lūk, jūs tādā virtuālā veidā tagad <laughs> veicat savu pienākumu un, un, un tā veneranda mums raksta. Paldies Dievam par šiem cilvēkiem, kas kalpo sirsnīgs. Paldies māsām par viņu labo sirdi, par to, ko viņas dara. Tas ir ļoti vajadzīgs. Droši vien ir domāts e, kapelāns, jo nu viena kapelāna ir māsa, otra nav māsa. Um, Māsām Kristu. jā. jā. <laughs> Priesteris Andris mums raksta sirsnīgākā pateicība Inesei par atnesto Jēzu visvētākajā sakramentā Covid slimības laikā pagājušā gada pavasarī infektoloģijas slimnīcā. Tā bija maza debesu daļiņa, kas ienāca manā palātā, lai stiprinātu manu satriekto dvēseli un dziedinātu arī manu miesu. Lai Dievs svētī un atalgo par šo drosmīgo un upuru gatavo kalpošanu. Tālūk, pastāstiet, kad priesteri slimnīcā, Dievs. tad uh, ticīgā tauta nes viņam komuniju. <laughs> Tas var būt vienoti, jā. Jā, un uh, tā, arī vēl kāds klausītājs raksta pateicību Dievam par jūsu kalpošanu. Uh, Abrīnojama dāvana jums ir dota divus gadus atpakaļ biju blakus savas mammas aiziešanai mūžībā. 12 pēdējās dienas brīžiem stiprās sāpēs. Teikšu godīgi, tas ir ļoti smagi. Bet vislielākā pateicība Dievam, kurš bija klātesošs caur draugu lūkšanām, caur mācītāju klātbūtni. Mamma aizgāja mājās, kā vēlējās, aizgāja izlīgusi ar Dievu un cilvēkiem. Tā vienmēr ir bijusi mana lielākā lūkšana. Paldies ārstam Irmējam par atbalstu un padomu tā lūgtenta cilvēkam ir bijusi. Mums arī vakara pienāca īziņa par to, ka cilvēks novērtē ļoti to, ka viņš varēja būt klāt uh, savam tuviniekam, kas aiziet mm -hmm. mūžībā tieši mājās. Uh, Janīna raksta, uh, gribu pateikt milzīgi paldies Stradiņa slimnīcas 80. nodaļas visam personālam, daktarim Valdim ģībietim par nenovērtējumu darbu, pūlēm, spēku, mīlestību, ko saņēma ārstējoties no covid slimības. Man bija apusēja pneimonija un skābekļa trūkums. Paldies, saku draudzes prāvestam Andrim Blumam, priestrim Jurim Jelinskim, draudzē par lūkšanām, kas mani ļoti stiprināja. Pateicībā Janīna. Un... Uh, jā tad mūsu klausītāji no stradiņiem tad arī stādās priekšā, ka sauc sevi par 12 bērnu mammu ar vienu mazu eņģelīti Miķeli debesīs. Tā raksta mums baiba, tad lūk arī šim ne, nepiedzimšiem bērnam arī ir vārds, un paldies, paldies par šo drosmīgo, drosmīgo liecību. Um, mums straujiem soļiem e, tuvojas noslēgumam šis laiks. Paldies, dāmas, ka jums bija laiks būt kopā ar mums un dalīties ar uh, savu pieredzi, ar savām zināšanām, iedvesmot mūsu klausītājus. Paldies arī visiem klausītājiem par jūsu uh, dalīšanos, par jūsu pateicībām. Es uh, šīs pateicības pārsūtīšu Inesai, un tad Ines jau tās nodos tālāk pēc, jā. pēc adresāta. Paldies, brīnišķīgi, jā. jā. Un, uh, Varbūt tad noslēdzot, kas ir tas, nu, ko jūs ieteiktu, ko mēs varam darīt, um, lai atbalstītu varbūt šobrīd, nu, teiksim, gan medicīnas uh, sistēmu, uh, personālu, lai nu, pārāk nenoslogotu, un ko mēs varam darīt varbūt slimnieku labā vai to labā, kurus mēs sastopam, kuri piedzīvo ciešanas un kur mēs varbūt jūtamies bezpalīdzīgi? Es domāju, ka pirmkārt jau sākot pašiem ar sevi, ka mēs darām paši visu iespējamo, lai pasargātu paši sevi, tad arī tuviniekus. Un, um, kas attiecās uz uh, slimnīcu, domāju, nu, tādi, jebkuri tādi silti vārdi jebkuras pateicības eh, sirsnība, tas viss dod spēku to izturēt un iet tālāk. Tā kā es, eh, es ticu, ka mēs tiksim visam pāri un, eh, un atgriezīsimies dzīvē, gumtiņ. Jā, man, man tā īsi nāca prātā domāt labu, runāt labu, darīt labu. Uh, neies nu, tik tādā nu, mm, kritizēšanā vai ne par to, kas un tādās varbūt nešausmināties, jo tas viss ir pārējoši. Un, um, manuprāt, tiešām ar tādu paļāvību um, dievam un arī mūsu pašu tiešām tādu atbildību un uh, skatu, mm, ka būs labi tādā nozīmē, ja es ar sevi tiešām, kā tu saki, nesākšu, tad uh, mēs kopā tam iziesim cauri. Un, mhm. tam, un manam blakus cilvēkam, kas cieš, manuprāt, ir uh, svarīgs arī, nu, ko es, ko, kas man liekas, būt tāds, kāds tu esi. Un palīdzēt tā, kā tam cilvēkam šajā brīdī visvairāk ir nepieciešams. Un reizēm tas var būt vienkārši klusējot sēdēt blakām. Jā, Mm. Vienkārši drošība, kad man kāds ir šajās ciešanās. Mm. Un arī pieņemt otru cilvēku, jā, kad es varu ļauties raudāt tajā brīdī vai arī padusmoties, bet kad man kāds ir. Jā. Pavests Francisks trešdien runāja par labu nāvi un par svēto Jāzepu kā labas nāves aizbildi. Mēs vakar lasījām šo katehēstu, viņš arī teica, ka mirstošajiem arī pietiek ar to, ka viņi vienkārši nav vieni paši un jā, kāds ir blakām. Jā, jā, to var ļoti izjust, jā. Mhm. Liels, liels paldies klausītāji. Tad, tās bija kapelānis Inese Lūsa un māsa Gunta Strode, kas bija kopā ar mums šodien. Un, liels paldies visiem, kuri iesaistījāties. Tad arī turpināsim nākamo stundu pulksten desmitos gan ar lūkšanu, gan ar rīta cēlienu, kurā jūs tad varat droši turpināt dalīties ar savu pieredzi. Un es šo stundu pavadīšu kopā ar jums priestaris Pēteris Skudra, bet tagad tad laiks dziesmai.